пурнас келейді. Поэма. Малданхи шавра. Пурныжа юратса, ялйыжа юратса, аннене мағыртса әбе кайрым варжа. Хұрынзем хурланза, шыміртсем жұрылза, алзулза ал зулза пықса юльштырза. Ан херген ташмана, тере көржежінні. Херген земчі хывна, Тереват Эп сағалы түсіні, эп сағалы шунны, тервайзыр аттей шавырзазы улышне. Эз анман жыва, эз анман халықна, хыванню кагырне, хыв ажу шығырне, выл шуратны занам, выл үстерне зана, шылдырзен жүдінже, саргевелі шинже. Вол үстерне зана, вол верентне зана, сыхлама юратма сывессен шыржывне. Те заси рень, те ватты от тихой калас махне. Ундан вол топ тұрза, күгіріне қажыртса, Кужебе инжиде инжиде, шул кыдар тремана веренде веренде. Баттыр бул, Шейреп пул, чăхчрилле анбул, Ажуна çакака өмінже, умменнче, Аннюпанукун жол ирде шук унчухне саламат айынже. Тыткынра, тамакра, эптюссе бір тебір хуттен пень хут кадардашын дашман. Ажу куржы булзан пюрнине жирнине, эс ажузымахне әмірне де анман. Суғана күлінзе, турдана перензень, юнбала пүлінзе, юнбала күллензен, чышкыба чук марба шаптара чешпире. Пір бақсан дарықса, пір бақсан ерінзе, вұтшынжи демірбе ұжала чешпире. жуна шомпыл шомпылба шаптарза, юржинже вұрттарза, юржинжен ұттарза, андарза пырайне, каялагыларза, вренбе вилімбе елмақлар ішмейне. Питтюсме йывырдан калама йывырдан калаймасты пачам мӹнь вӹшне ждичень. Шагазап туха щук чререн кăкыртан, эс кайза эс килзе хам вилзе шидичень. Аттене йыпатма шандарза калама тупын маре смах. Шаврын маре чӹлхем. Тышмана алганма, вачинбек вырганма, чрремре чонымра мере хилхем. Шымыртсен шешкіне шубырла шур ежел. Теман ман жад ват емра. Умымра тван ял, тван газ, тван гел. Ман ял еш, ман бускиль, ман киль еш умымра. Ваттезен паттырзен Шыр жылдан увамзар кешак ильчы сымақ, сымақ не шухышне тываймарым юмақ. Пирен ял, ял. Шүттінже пәчек мар. Шүттінже, умінже пирен ял ятсыр мар. Пиринял ял зем ташмана парынман. Шіндермезір нихшан каялла таврынман. Ят ан ярча чам хамыр ялын ятне. зем чачам шиче юдын вутне, хузаяр чачам урны йыда яхне, паттыржын мана шух хыйтыван Аргат сам чачам шавтышман эшкерне, текан шидер шеленшін шин күнне. Ют мула эмерне әмірне ман. Ют яла ял южу әмірне табынман. Табынзан мін галас, мазыр тыман. Авалги еламба, әп кала Таврынзам чачам, ховартрах, ховартрах, таврынзан авланма хәрбиги хамырдах, юттела жүрезе шыбада шидес шок, утсене юрттарза, кабага галарза, конюха варштарза, узал ят илдес шок. Ерестене жерден халах ячы кулза, анне дачы ерзе саппун Юн шинче ишні чухвы бітер жінзем, алусалара шыр жул хивадызем. Кывак пулдыр зухал, шухалман хасынзем, ахальден шудалман урари адызем. Вижі варжы варшса ташмана кулдарман, шелене галдана пить кушран сурдарман, шыр жул бурнза, піргун үзір булман, керенге юлман, юраран да юлман. Чеджере барынза, хенеза беп курман, Ялжинже мұқтанма, виш резім бурман. Виш худ келдім яла варжыра жүрезем. Генерал хой барза игылдан херезе. Выдаймасты пулзан окопра баянгун, Вуд шинже манын жун, варжыра манын юн. Шавынба салдага хам гаят плешме. Сар херземінгезем киллех мар кевешме. Пыр тузанду старза, вештерзегу старза, ут чубать, ут юрдать, тван ялым юлать, сыл булзам тван ял, тван газ, тван гиль, шүжеме дуразам жүрге жил ажыр шил, каясы питинже, келесі Шавынба тек пығап тыван ял енелі. Э пығап ямжыға лашана шаврать, умымра хер дырать, чунзавны хой дырать. бур авалтан салдага азатма. Чырине бузарма, дед старик, ажатма, Юрададын булзан, ан жиклень, ан вадан, салдаксывы юлзан, Туйы тух ялдан, шәр жылхи манжыре тәрісіне калаган, Эпсисне пеллни ттеррезе тухаган. Мұжыр завны жыре, әппіле деп сире. Яшын бе калажа шәр жылғи убамзар. Бұданза жешларат хербеге юнашар. Ут чубать, ут юрдать, пыр тузан тустарза, херла юнашар жірене жүндарза. Күйші шәмір чырли, шәр жірлі хәр дуди, хуп хура күш қарыжи иге мәшір жүнад. Шумымра ман варлы, азымра унутты, уйрылзан завнырен шүттінже тем зунать. Ма таваным чынах тінже таныш маржи, Шаванба ош вереть, шаванба ош унать. Бұғаймаш чун завны хербеге, юратсан чух, лыданадыны кен. Шыр еу бамзар, елт пілет, елт чухлать, их чуна аспама калашмашкын бушлать. Изірдон лармана ватшына, ватыза, ватыне итлізен кереш шук намаза. Чималдан салдага врендем, Оспарам. Хамрбекшин булма оспарза озадам. Кашкыр бульча дашман, эзе бул арслан. Кашкыр эзе эзі аннамыслан. Шыхан бульча дашман омыртка егес пул, взене езан барчы күнжул. Шелен бульча дышман, ажа жемес пул, шелене галдана шундарза яны бул. Шыпчықпа, Ташман бұл. ташман бул, ял ешпе хамрбек әмірне матур бұл. ерне завныне, ховвилзендянман. Юратма бәлене ішіне ташман ташман Эс каймастын вілме, эс каядан кілме, ун валли, хувалли шілме. Ховартрах ташмана эс пыжерть, эс пыдер, Шумынды шапчықна аны вежерть. Авал елаба, халі тавар туба. Бір-бірне манмаса, бір жінбек пуласса. Пирен ял херезем, пирен ял генезем, завны не не салдага зацан, ят яман алғасса, пурнаш остыца. ішлізе, кілгіш не таранса. Эп шана да бачам вачынна итлесе аннюбек, ингюбек салдага кетесе. Убамзару умынче, хайгачижу мэнче, сархевелю мэнче сархер пачасымах, варжащух шук пекчынах. ленче тэнже, хевель бахре кулза тюберень пущине, хербеге замахне, шухашне эметне, хучине герем юрубазистерем. Эзан манчымана. Эбе мапсана, Шеміртпе хура жүш қылған бек бұл ічін. Эп ваядуға шук ес кайза келечен. Эп шүрерім вутра, эп шүрерім ютра, Ташманзен умінже, ташманзен хыжінже, Пыжалба тубыба, вилімбе тубы кпа, Ағырза шуғырза келеген күнзінже. Эп юрларым юрра, пурныш падам юрра. Сен варман варинче шабыжу херинче. Шулымба тәдімбе, вілімбе сәлімбе чығына-чығына ердеген қаш сенже, меже худ аманман, меже худ сывалман, бе віліме меже худ тіл бұлман. Вілімбе керішсе, віліме шендерзе ташман зен хыжінже меже худшы духман. Мән күрні, мән түсні, Паянгу назымра, чіремре чунымра, савымра юрымра.